vamos a arrancarlo con el Cantamos canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Doctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto para que quede lo que yo hago dura. Coventura. Demasiado que de travesura. Coventura. Vivo rápido, no tengo cura. Coventura. Y de joven para la subcultura. Coventura. Esto para que quede lo que yo hago dura. Cultura. De joven para la Pongo sobre el Panamera. Pongo palma sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. En la con mi gente mi Flores azules y Y se me tira que me mate. Flores azules y Y se me tira que me mate. Coventura Esto para que lo que yo hago dura. Demasiado hecho de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. te va a la sepultura. Cultura. Para que quede lo que yo hago dura. Cultura. Demasiado noche de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. te va a la sepultura. Cultura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Uh, Ponte el cinturón y que asiento. A tu le vaya por dentro. Yes pero nunca de tiempo contra la pared. Tú si le tuve que comprar un trago que lo tenías con su. Desde acá, rico se ve. No sé pero bajo otra vez. Mira, flores azules y Se me tira que no mate. Flores azules y quilates. Y se me tira que no mate. Con altura. Con Para que lo que es la altura. Con altura. Demasiado noche de travesura. Cortura. Vivo rápido y no tengo cura. Cortura. Tirejón para la escultura. Cortura. Lo que quede, lo que yo hago dura. Cortura, dura. dura. Demasiado noche. Diga que me mate. Cortura. Cortura. Esto para que quede lo que yo hago dura. Cortura. Demasiado noche de travesura. Cortura. Vivo rápido y no tengo cura. Cortura. Y de joven para la sepultura. Cortura. Esto para que quede lo que yo hago dura. Cortura. locura. Coventura. Eres joven para sepultura. Cobertura, Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la guantanamera. Llevo pa' en la guantera. Hago a mi gente la lo hago a mi manera.